laiškas korintiečiams. Paulius, Dievo valia, pašauktas Kristaus Jėzaus apaštalas ir brolis Sostenas, Dievo bažnyčiai Korinte, pašvestiesiems Kristuje Jėzuje, pašauktiesiems šventiesiems ir visiems, kurie kiekvienoje vietoje šaukėsi mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus vardo pas juos ir pas mus. Malonė jums ir ramybė nuo Dievo, mūsų tėvo ir viešpaties Jėzaus Kristaus. Aš nuolat už jūs dėkoju Dievui, kad Kristuje Jėzuje Dievas suteikė jums savo malonę, nes per jį praturtėjote visu kuo, visokių žodžių ir pažinimu, ir Kristaus liudėjimas tapo tvirtas. Todėl jums, laukiantiems mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus apsireiškimo, nestinga jokios malonės dovanos. Jis ir stiprins jūs iki galo, kad išliktumėte nenusikaltę mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus dienai. Ištikimas yra Dievas, jūs pašaukęs į savo sunaus mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus bendrystę. Broliai, viešpaties Jėzaus Kristaus vardu maldauju jūs, kad visi vienaip sutartumėte ir pas jūs nebūtų susiskaldimų, kad būtumėte vienos dvasios ir vienos minties. Mat Chlojės namiškiai pranešė man apie jūs, mano broliai, kad tarp jūsų esama kivirčių. Turiu omenyje tai, kad iš jūsų yra tokių, kurie sako, aš esu Pauliaus, aš Apolo, aš Kefo, o aš Kristaus. Argi Kristus padalytas? Nejaugi Paulius buvo už jūs nukryžiuotas, negi vardan Pauliaus buvote pakrikštyti. Dėkui Dievui, kad pas jūs nieko daugiau nekrikštijau, išskyrus Krispą ir Gajų. Todėl niekas negali pasakyti, jog jūs buvote pakrikštyti mano vardu. Tiesa, esu pakrikštyjas ir stepono namus, o daugiau nežinau, ar ką besu pakrikštyjas. Kristus nesiuntė manęs krikštyti, bet Evangelijos skelbti. Tik tai ne žodžio išmintimi, kad Kristaus kryžius neliktų be galios. Mat žodis apie kryžių tiems, kurie eina į pražutį, yra kvailystė, o mums, einantiems į išganimą, jis yra Dievo galybė. Juk parašyta, sunaikinsiu išmintingųjų išminti, niekais paversiu gudriųjų gudrybę. Kur išminčius? Kur rašto aiškintojas? Kur šio amžiaus tyrinėtojas? Argi Dievas nepavertė pasaulio išminties kvailyste? O kadangi pasaulis išmintimi Dievo nepažino iš Dievo išminties veikalų, Tėvas panorėjo skelbimo kvailumu išgelbėti tuos, kurie tiki. Žydai reikalauja stebuklų graikai ieško išminties, o mes kelbėme Kristų nukryžiuotąjį, kuris žydams yra papiktinimas, pagonims kvailystė. Bet pašauktiesiems, tiek žydams, tiek graikams, skelbėme Kristų, kuris yra Dievo galybė ir Dievo išmintis. Dievo kvailybė išmintingesnė už žmonės ir Dievo silpnybė galingesnė už žmonės. Tik pažvelkite, broliai, kokiegi jūs pašauktieji esate. Žmonių akimi žiūrint, nedaug tarp jūsų tėra išmintingų, nedaug galingų, nedaug kilmingų. Bet Dievas pasirinko, kas pasauliui kvaila, kad sugėdintų išminčius. Dievas pasirinko, kas pasauliui silpna, kad sugėdintų galiūnus. Ir tai, kas pasaulio akims žemakilmis ir paniekintas, net tai, ko nėra, Dievas pasirinko, kad niekais paverstų tai, kas laikoma kažin kuo, kad jog žmogus Dievo akise negalėtų girtis. Jo dėka ir jūs esate Kristuje Jėzuje, kuris mums tapo iš Dievo kylančia išmintimi, teisumu, pašventimu ir atpirkimu, kad anotrašto, kas giriasi, girtusi viešpačiu.